ellik to'qqizinchi chorvachilar bilan munosabat qilish haqida uningdan keyin chorvachilar turudi har xil hayvonlarni ular boshqurudi bular ishonchlik chin kishilar bo'lib yoshirin taraflari yo'q bularning kishilarga iyg'iri tushmaydi yemak kiyim kechak minadigan ot oyg'ir biya hamda yuk toshiydigan mol ko'liklarni bular yetishtirudi qimiz sut yo'ng moy va suzma qurut kegiz besat qatorliq uy huzuriga ega bo'l bu tabaqa foydali kishilar bo'lib hisoblanadi bular bilanmi yaxshi munosabat qil ay bo'tam bularga qo'shilib orlishib yurgin yiguz ishkuz to'g'riliq bilan umr kechirgin nima so'rasa bagin kerak bo'lsa ol bu tabaqaning to'g'riliqini ko'rdimki ular yili ishlatishni bilmaydi bulardan qoyid yusin yoki bilim tilima ey mulayim, ularning o'rf odatlari erkin bo'ladi bularga aralashganda o'zingni tut chunki ular adab qoidasiz qo'pol keladi yaxshi so'z qilg'in ammo do'stlashmag'in chunki bilimsiz nadallar saddi bo'ladi xalqqa orlashib hammani sinab bilgan qonun tuzgichilar yaxshi aytgan edi bilimsizni ziyoda yaqin tutmaslik kerak yaqin tutsang shubhisizki qilmaydigan ishni qiladi qara bilim buningdinmi yaxshiroq bir so'zni aytidi har qandoq ishqa bilim bilan qo'l selish kerak bilim sizga yaqinlashma o'zingni tutib ol o'zini tutalagan kishi baxtli yashaydi bilimsiz kishidan yiroq tur ulardan qoch chunki bilimsizning so'z harakatlari tamoman qo'poldir mana chorvachilar ana shundoq bo'ladi orlishishni xohlasang so'zim sanga yo'lchi bo'ladi qandoq yashash va o'z o'lishingni qandoq elish kerakligini sanga ro'shan so'zlab berdim